Ајде пак ќе ве замолам да станеме и да се молиме за Словото и за оно што треба да произлезе при кустите на вај човек, ова вечер веруваме помазано и силно во името на Исус. Оче ја ти благодарам за овај брат и за неговата верност и неговото семејство верно следење на Тебе, доаѓање од црква, бивање активен дел од оваа црква, Господи, и фала Ти за примеру на водство до сега што беше покажан, посветеност и ние благословуваме Боже да помазаш уште повеќе. Дојди да Душ Свети. Уште повеќе во името на Исус да тоа слово силно пробива и менува нашите животи како чук што разбива секоја тврдина во името на Исус. Нашите погрешни предрасуди, Господи, прави не онакви преку твоето слово какви што треба да видим И фала ти за помазанието човек и го секам, Господи. Благословуваме секое срце, уши, души, кои што се дојдени искрено да примат некаде биде запечатено од тебе живиот Бог. За слава на Таткото, Сино и Светиот Дух заеднички викаме Амин. Господ Бог благослови брат Добро вечер на сите и Божи благослов. живееме у еден изгубен свет. Ја ќе окажам изгубен свет. Значи, више не знаеме што се случува на нас. И читајќи го во Новиот Завет, многу ме фасцинират параболите на Исус. Затоа што Исус ги почуваше луѓето со параболи. И пишува на друго место. Кој има уши да слуша, ке слушне. Кој има очи да виде, ке виде. И ако сака да слушне, ке слушне. Ако сака да виде, ке виде. И Бог ќе му открие. Затоа Исус често пати учуваш у параболи. Една од умелените параболи што сак, многу време сакам да зборам, а не сум ја зборил, Уште од почетокот кога се покаја беше параболата за изгубениот син. Уште од кога се покаја, толку многу ме допре таа парабола, ама немаше шанси и не, не сум ја проповедал, не сум ја зборил. И оваа недела така се молеше, викам, Господи, дај ми, дај ми откровение, дај ми нови зборови за параболата, дај ми ново разбирање за ова, за изгубениот син. Така да, тоа што ни дојде, ќе го споделам со вас. И кој прво, ќе ја прочитаме параболата. Она се ноѓа во Евангелие од Лука 15 глава, од 11 до 24. Исус продолжи. Еден човек имаше два сина. Дојде кај него помладиот син и му рече, татко, дај ми го мојот дел од имотот сега. И таткото им го раздели имотот. По неколку дни помладиот син го продаде својот дел и замена со парите во далечна земја. Таму ги потроши сите пари, живеејќи во разврат. Кога потроши се што имаше, земјата зафати голем глад и тој се најде во немаштија. Отиде како најемник кај еден тамошен човек кој го прати в поле да му ги чува свините. Страден беше да си го наполни стомакот со желадите, што, го, што ги јадеа свините, но никој не му ги даваше. Конечно, тој се свести и рече, сите наемници кај татко ми имаат храна во изобилство, а јас овде гладувам. Ќе станам, ќе појдам кај татко ми и ќе му речам, татко, ви сгрешив и на Бог и на тебе повеќе не сум достоен да се нарекувам твој син. Прими ме кај тебе како најемник. Така тој стана и се упати кај татка си. Додека тој беше далеку, таткото го здогледа како доаѓа. Му падна жал, му притрча во пресред, го гушна и го бакна. Синот почна да зборува велејки. Татко, ви сгреши и на Бог и на тебе. Повеќе не сум достоен да се нарекувам твој син. Но таткото го прекина заповедајќи им на своите слуги, донесете ја бргу најдобрата облека и облечете го. Ставете му и прстен на раката и обувки на нозете. Доведете го најдоброто теле, заколете го, да јадеме и да го прославиме ова, зашто овој син беше мртов за мене, а сега оживе. Беше загубен, а сега е најден. И така започна прославата. Ако е пажливо разгледаме оваа парабола, Неколку точки тука има. Првото нешто, споредбата за овај изгубен син е споредбата со човештвото. Човештвото сме загубени. Живееме во една огромна темнина. Не знаеме ни дека одеме, ни што правиме, ни за кого правиме. Затоа што, што човештвото е загубено. Мудроста човечка надведе таму дека што не треба. Јас не се сеќавам у мој живот за овакво, за овакво зимо. Нема снег, цело зимо дошт. Расипаме се го дури и времето, и природата се расипана. Загубиме се, немаме појма што правиме. Кршеме ги сите Божи закони, кршеме ја Божјата природа, кршеме се со нашите умови. Ние се изгубиме. Загубениот син, ојде дека што не треба. Господ седе горе гледа и си вика шо направи јас. Што ја створи? Што е овоа? Ама Бог е милостив и љубов и чека, и чека, и чека. Каде сме? Кај се наоѓаме? 21 век. Да. Ама ако се сетеме порано, порано имаше на убаво зеленило, имаше шуми, имаше природни обавини, имаше на време дош, на време снег, на време сеидба, на време жетва, Себе шо има? Дека сме. Загубиме се. Ослепеме. Не гледаме. Правиме експерименти со дождови. Првото нешто што гледаме тука, е, исто. Татко, дај ми. Господе, дај ми. Татко, дај ми. Дај ми го вика мојот дел. Синот го траже. Дај ми го сега бе татко од ја пораснам. Пунолетен сум. Ми на 18 години више, имам 19, 20. Дај ми го имото, ќе уложам инвестиции, ќе се збогатам, ќе те минам тебе. Ти само раздели го имато и дај ми го. И не се коси. Јас ќе го потрошам како што треба. Татко, дај ми. Таткото како татко, добар татко, вика, сакаш ли синко да ти давам? Еве ти. Еве ти го половините имот. Давам ти го. Од срцето ти го давам. О ти си мој син. Мој син си. Давам ти го. Синот си вика, добро е. Дојде до имот. Пола на мене, пола на брато. Понатаму, Израел, изведен од пустината, да изведе. Од Египет Бог го изведе. Од робството доведе го и требаше да го одведе у земјата на благословите, дека што течат мет и млеко и у пустината. Дај ни Господе, леп. Дај ни. Затоа што у Египет имаме, а тука за тоа ли не доведе да трпаме за леп? Таткото небе вика, леп сакате? Еве ви. Секој ден ќе ви давам леп. Они јадеа. Дај ни вода. Вода сакате? Еве ви вода. Пија вода. Месо сакаме? Па нема само на леб. Месо сакате? Еве ви месо. Сакате? Еве ви. Добар татко, милостив. Грижи се за децата. Дава. Немаше болни. Немаше болни у израелците. Сите беа здрави. Немаше картони, немаше здравствени книжки, немаше закажување кај сега кај специјалисти. Немаше пари за да даваш и да, да бидеш излечен. Беа здрави. Обувките што ги носи, ги носи и не се кинеа. Таткото и даде. Водиме, не знаеме дека одеме. стук од допат. И ги воде. Што сакате? Еве, де, секи ми дава. Што случило натаму? Израел вика. Татко, Боже, дай ни цар. Човек. Човек Што сакате вие? Господ ви даде леп, вода, месо, водеше ви низ пустината, гледате го облакот. разговараше со Мојсей, они сака цар. Да ги команда некој. Бог вика, сакате цар, ќе ви давам цар. Ама знаете ли што? Сета правина ќе давате на него, керките ќе ги давате на него, земјишто што ќе заработите ќе давате на него, колку има војни вие ќе одите у ќе ги гинете, сакате ли цар? Сакаме. Еве ви цар цар? сакат, сакат. Што правиме ние денеска? Ние денеска што правиме? Боже, дај ни пари, дај ни среќа, дај ни здравје. Прво дај на сите, па најпосле на мене. Лицемерие. Чисто лицемерие. Чисто лицемерие. Дај Господе на сите, па после на мене на крај. Абе, речи прво, дај ми на мене прво, па на сите. Зашо правиме лице? Зашо? Кога ние ќе ќе умилостивиме Господ, па Господ ни ги да знае срцата на луѓе. Он знае длабоко срцето што имаме. И сега ние кречеме дај на сите, па дај ми на мене на крај. А е, ало, чупни се главата малку. Ти прво сакаш за себе у срцето, а после за другите. И дали сакаш за другите питање? Може па сакаш се за тебе. Лицемерие, алчност, лакомост. Дај ни Господе здравје. Еве ти Господе, кило зетин. Дај ни здравје. Шо, Купуваме во Господ. Мито корупција. Они мислат од на лекари дават кафе, чоколадо, еве ти докторе, запувал да ме прегледаш и да кажеш што ми. И сега ние на Господ, еве ти за тим Господе, дај ми здравје. И Господ како келнер иде тука, што сакаш ти здравје, еве ти здравје. Ти што сакаш пари, еве ти пари. Еј, ало, создател е Господ. Не е келнер. Дај ми Господе, дај ми, дај ми. А што правиме ние за него? Што правиме ние за него? Што ние даваме? Што што ние? Ние само дајни, дајни, дајни, дајни. Сега Господе постеме. Постен мајонез, постен кашкавал, постна риба. Постни цигари. Постна ракија, па ракијата е постна. Па ќе обрнат сега на ракија сите. Затоа што се посте, зелка салата. И ние постеме, Господи, заради Тебе. А, е, ало. Тоа е Бог. Со кој си ние играме? Со кој си ние играме? Страво почита кон Господ е почеток на мудрост. Имаме ли ние страво почит кон Господ? Дај ми Господе. Ама Господ, знаја, што треба да ни даде. Он ни го дадел најдоброто за нас. Не е тоа што нешто да ќе кажа. Дадел ни слободна волја. Слободна волја. И таа слободна волја Бог ни ја дава и не не прае блокови, не не прае укалъпците да бидеме исти, туку не дел волја да избереме што ќе правиме. Дали ќе одеме кај Господ или ќе бегаме од Господ како сину. Дај ми ги парите, па јас знам што да направам. Господ вика, еве ти слободна волја, прај што сакаш. Еве ти го имате, да прај што сакаш. Што сакате вие? Имате слободна волја. Прајте што сакате вие да правите. Ама сето тоа што го правите, на вас се одразува. Ние страдаме, Господ не страда. Дај ни избор. Со кого ќе бидеме? Зашо тражиме? Зашо тражиме? Питање зашо? Да ми биде убаво? Да уживам? Да шетам? Зашо тражиме ние? Значи, дај ми Господе избор. Што сакаш да правиш со тоа што ти го давам? Второто, Пропаѓање у грево. Сину, пропаѓање у грево е второто. Значи синот кој доби, он продаде се и лепна си. Адам и Ева има избор што да направат. Бог ја даде живот вечен со него. И даде и само една заповед. Избирете, што сакате. И си мислат, ово е пувало дрвото, сакаме да биеме како него, непослушност пропаднаа у гревот. Со само тоа што пропаднаа, одеме и ние у гревот. И ние сме наследници на тоа. Сино, зема ги парите, продаде ги. Продаде го имањето, зема си ги парите и си ја летна. Ојде да печали. Ојде у голем град, со пунче пари, да инвестирам. И тука сега еден куп пријатели негови. Еден куп женски, јака кола, пунче пари, нокен живот. И инвестира таму дека што не треба. Додат пријателите, грабат, зимат, лажат го, модат го, пропаѓа, оде у аут. Пријател додека има пари. Од нема пари, од нема пари. Нема никој околу него. Гледа лево, гледа десно, нема никој. И се вика, што направи ја? Дека ми деа инвестициите. Дека ојдеа инвестициите. Господ ни дадел живот. Тука на земјата. Како го трошиме ние живот? Како го трошиме живото ја и ти? Дали го трошиме за Божја слава? Или го трошиме за на нас да ни е мислејќи дека ни е И ние си го арчиме и живото, и здравјето, и среќата, и се што тражаме Господ ни е дел пред тоа, а ние си го арчиме самите. Со тоа што ние пропаѓаме у грево. Одеме таму дека што не треба. Ако на цигарите пишува, никотин убива, опас, опасно е, рак. А, ние вика, абе, не, дай ми друга слика, бе. сте ми вика. Не ми дава таа слика, дай ми друга слика. Абе, што е битна сликата? Битно е тоа што е унетре, кутиичката. Тоа ти убива, сликата шо ако ќе гледаш. Пишува опасно по живот. Луѓето си го арчат животот. И после викат, зашо така се случило, Господ толку пишал, Господ толку дред... А не е така. Ако Господ ти дадел живот, ти си одговорен за тај живот. Ние имаме одговорност како живееме. Ние имаме одговорност за овој тело, што му правиме. Дали го трошиме со пороци, Стана му зборам тоа може ќе видам досада. Алкохол, дрога, цигари, тоа ова. Поход, блуд, разврат, тука пишува развратен син на друго место, блуден син, син. Значи он правил оргии, со неговите пари организирал, организирал журки. Имало е оргии, имало е разврат, имало е свашта. Ние како живееме? Денеска тешко живееме на свет. Се исто. Само нега нема, мислам за Тито, а има го Исус. Све е исто. Вчера, денеска и утре е Исус, Господ, Бог, нашиот Создател. Никој друг не може да го замени. Никој друг не може да го замене Бог. И ние имаме одговорност како го трошиме нашиот живот, како го арчиме. Ако си го изарчиме на брзина, Господ не е крив. Не е Господ крив. Не. Пишувањето на цигарите дека да убива ли е криво? Не. Нашо избор не доведел у таа ситуација. Доведел не у крево. И Римјани 3 убаво пишува што што чува. И стануваме толку многу што ние се стануваме самите на себе господари. Самите на себе господари. И у Римјаните трета глава од 10 до 18 Вика, нема ниту еден праведен човек, ниту еден единствен, ниту еден што разбира, ниту еден што го бара Бога. Сите скрштаат правиот пат. Сите бегаат правиот пат. Сите се израсипаат. Нема ниту еден единствен човек што прави добро. Грлата нивни гробови отворени. Јазиците само за злобна лага им служат. За душните смиски отров кријат. Устите им се со клетви и горчина полни брзо стапалата нивни да пролеваат крв, кај ќе стапнат пустош и беден носат. За миролюбо, миролюбивост не знаат, ни трошка страв и почит спрема Бог кај нив нема. Многу страшно. Ни трошка страв и почит спрема Бог да се нема, тоа е мртов човек. Тоа е изгубен човек, човек што што е пропадал дабоко грев. Значи дај ми Господ Господ дава. Пропаѓаме у греб, второто не? Пропаѓаме у греб. И сега, човекот е мудар, третото. Тражеме си човечки начин да излеземе од грево. Човечки начин да си оправдаме совеста. Пошто пишува, дека нашата совест не суде. Совеста на човекот му е дадена за да ви каже што е добро, што е лошо. И ние самите некој знаеме дека нештото што го правиме е лошо. И ние сами себе се убедуваме дека тоа е тоа. И сами себе си даваме нели, а, причина, последица, сами себе си даваме а, изговор. Да, така е, ама чекай малку. Сами. А што Бог вика за тоа? Дали тоа што го правиме е исправно? Дали е тоа устап со Библијата? Дали устап Нашата совест дали ускладена со тоа што треба да го правиме? Од Светиот Дух. И вика, Сина очи да заработе. Беше глад у земјата, вика, настана глад. И он одлучи да заработе. Сега, од кога останав, никој ништо, од кога пропадна калта, заглавен, трпав, искинат, нема ништо, динар пара нема, ќе работам. Ќе заработам, силен сум. А Рама немаше работа. И што направио де да чува свини? За израелците најниското нешто е да чува свини. Најниското нешто у Израел е да чува свини. Зато значи, свињата не ја сакат. А овај ојде да ги чува свините. И беше гладен пишува там. Беше многу гладен и сакаше да јаде од тоа што јадеа свините. Ама не му даваа. Свините не му даваа да јаде. Не можеше да дојде на ред од нив свините може да ги споредиме дека са гревовите. Гревовите не ти дават да јадеш. Ставаш да се бале 4-5 ракии, едно дестина цигари, 3-4 капиња, ојта јади. Ојта јади. Не ти дава да јадеш, немаш време. Ти си више напунил, ти си више пропаднал. Од словото? Е така. Одвојуват гревови, свините, одвојуват и не ти дават и те одвојат од словото. Ти тргнат гревовите од слово. И овите после се снајди. Овај работеше вика и не можеше и беше гладен. А како работеше гладен? Немко не можеше да јаде. Ама се трудеше да греши уште повеќе. Вика, а, не му дава да јаде. Ние, шо правиме? Чуваме ли свини? Чуваме. Греови. Тргате на страна од Господ. Гревот секојаш ќе не ќе гледа да не тргне од Господ. Затоа е наречен грев, беззаконие. И ѓаволот е тај, па што уште повеќе ќе те подпрже и ќе те тргне. И после заврши работа, Адам и Ева ги уби, сега ќе гледа и нас да не убие, и ги убива луѓето, гледате на кој начин ги убива? Собракајки, рак, сида, болести, удари, Што е тоа? Тоа се свините. Тоа се свините. Свините ги убиват луѓето, не дават да јаде и човекот чим не јаде умре. Ако човек не јаде умре. И овие гревови, на свиње тргат, тргат, тргат и сак да не убиват, да умреме. И кога ние ќе умреме, ѓаволот ќе се радува. Најомиленото нешто на ѓавола е да стае надгромната плоча врз човек. И да си рече, ова е мој, оде у Човекот сега совеста сака се оправда. Како се оправдуваме? Религија. Религија. Ки го умилостеме Господ со тоа што јас на покровита Богородица секоја година имам носено дарче. Оти на тај ден покровита Богородица, не знам кој ден е више, не ме интересира, а, ке, а, поднал сум таму кај судо, некој трактор ѓубрар, поминал со приколицата, подкачил го тоа за цвекиња бетонско, и ние 3-4 деца паѓаме со тоа комплет доле сите по трактор. И тракторот оде и а, тракалото големо на тракторот било на мојата глава. Значи секунда е фалило да ми пукне главата на тај ден. И мајка ми ме заречела секој секој година на покривната Богородица дар. Религија. Зашо? Да го умилостам Господ. Господе, ти си милостив, еве ти, дар од мене. Оти си ме спасил на тај ден. Религија да си ги очистам јас, да си очистам совеста. Луѓето, луѓето сакат да си очистат совеста. Они се пресудочени дека се грешни и гледат на секој начин да се очистат. На секој начин да кажат, еве сега јас направи да златна икона, толкова голема златна икона, ќе ставам у црквата, Господи, заради Тебе. И Бог го пита, Абе, дечко, а парите од дека ти се за иконата? <laughs> Парите од дека ти се за таа икона? Не е битно ти на мене икона да ми даш. Битно е парите декс. Оти пишува словото. Солзите на работниците ја ги видее. Оти платата не имаме да давате на време и ја кратите. Солзите ги виде и тешко на вас богатите. Пишува, пишува. А они сакат да се очистат. Сакат да се очистат. Конфекционерите секој недела одат од црквата, кој остава кошули, кој остава пари, кој остава дарови. Зашо? знаат дека се грешни. знаат дека се пропаднали у грех. И сакат да се очистат на тај човечки начин, религиозен начин, со дигање на панагии. Ја дигам панагија и таа панагија ќе ми ја чува куќата. Заштитник Свети Димитрија, заштитник Свети Рангел, Аве луѓе, Аве луѓе, Аве Божо е се, Бог е заштитник. Бог е заштитник. Тие, тие Тие се умреле. Марија е умрела. Димитар е умрел. Петар е умрел. Тодор е умрел. Тодор и Цесар. Умреле се тие. Тие се мртви луѓе. Не можат да ве штитат. А па камо ли лепчето? Па кој е лепче ке ве заштите? Религија. Па идемо дале сега нови. Па йога. Йога. Ау, човечки начин да се спразнеш, па духовно да се кореш, па да се подигнеш, па да се испразниш од сите тие нервози, од сите тие стресови, па седеш во една позиција и се испразниш. Прашањето е, кога се испразниш, кој улезе? У, твој ум и у психата. Кој? Да, јаво. Оти вика Бог на едно место пишува Бог. Од кој слободен човеку, демонов, очистен домо, празен, и демонот оде круже, круже, круже и виде дека нема друго место, врне се и си вика, аха, ќе чистичко, празно, ќе улеземе, ама плюс седум, мои другари. И сега правата состојба ќе биде, последната состојба ќе биде многу, многу полошо од правата состојба. Йога. Йога, тоа е демонска вештина. Демонска вештина. Начин да се испразен човек, да се ослободе психички, физички, духовно и да се стане демонизиран. Друг начин е окултизам, бајање, врчање, гатање. Луѓето сакат да се умилостоват пред Господ и да доат пред Него на разни начини. И джаво ги користи тие начини, тие човечки работи и пишува Библијата дека многу патишта на човеко што му изгледа правилни, на крајот завршат у пеково. Отидат у пеково. Тука има многу бава место оваа парабола, кој пишува, синот се освести. Се освести или си дојде на себе си. Или, ја ќе кажам, беше пресведочен. Освести се, беше пресведочен и почна да мисле со своја глава, со свој ум. Пресведочен и си вика, еј, ја каде пропадна, каде дојде јас? Сви чувам чува. слугите кај татко ми имат храна во изобилие, прекрасно се облечени, најамници се слуги, ама за дотерани, најадени, и татко ми ги чува како своји, а јас, а јас, шо јас направи? Дека ја дојде, шо ќе биде сега од мене? Каде сум? Изгубен мртов, никој ништо, дрпав, без једење, без храна. греовите го јадат, умира. Освести се. Каде сум? Ово е јас кој се освести. Читам изгубениот син после тоа. Каде сум ја? Цигари, алкохол, кавги со жената, со Моника. Децата плакат. Лош сум бил, за никаде. Сакаше да ги нервирам, сакаше да ги гледам кој плакат, кој беше пијан. По две кутии цигари, три кутии сум пушил. 800 грама водка сум пил. За да немај 10 габи пиво, тројци спиме. Каде сум? Каде сум? Па, у болница. У болница се свести, У болница. Не можам да јавам. Доби паре за уста ми се скриви. Не може да јавам. Болен. Каде су? Каде си ти? Каде си ти овај момент? Каде се наоѓаш? Мислиш дека си паметен? Мислиш дека со твојот начин на, на живот ќе го милостивиш Господ? Мислиш дека ќе, ќе помогнеш некако да се спасаш? Каде си? Бог прашува, Адаме, каде си? Бог те прашува и тебе оваа вечер. Каде си? Каде сме ние? Изгубени? Следното, од кој беше пресведочен, он стана и тргна по патот. Он стана и тргна по патот. Он не чека да рече, јас ќе спечалам, ќе заработам, ќе си купаме на количка и ќе отидам ке татко ми ќе речем, еве бе тато, ја гледаш што направи. Ти ми даде и, мања, ама ја даде со кола. Не, не, он стана и тргна таков како што беше трпав, грешен, гладен. За никаде и си помисли у, у акъл, у умо, ќе му кажам на татко ми. Татко! Сгреши. Сгреши против тебе и против негото. Сгреши. Прости ме. Дай ми барем да бидам слуга, ке работам само за јадење. Он, Петото стана и тргна по патот. И уште по пато си мислише што ќе направам јас? Јас ќе му кажам, татко, прости ми, тргна, таков како што е, по пато. И сега тука ќе прочитаме од Евангелие од Јован, 14 глава. Четрнаесте глава, пети и шести стих. Тома му рече, Господе, ние не знаеме ни каде заминуваш, како тогаш можеме да го знаеме патот? Синот тргна по патот. Исус му одговори, јас сум патот, вистината и животот. Без мене никој не може да дојде кај небесниот татко. Ако ме познавате мене, го познавате и мојот татко. Од сега го знаете патот, од сега го знаете синот и сте го виделе. Тргна по патот. Тргна по Исус. Исус вика, јас сум патот, в истината животот. Никој нема да дојде при таткото, освен преку мене. Ни преку религија, ни преку раздавци, ни преку изнесување, ни преку носење прилози, даноци таму на црквата, давање курбани, давање дрчиња, палење свеки. Ништо, никој, то не е патот. Исус вика, јас сум патот. Јовај син тргна по патот. Затоа што беше пресведочен. И јас тргна по патот. Вика, кој ме познава мене, го познава и таткото. На друго место вика, човечкиот син, што се симна од небото, е на небото и се врна на небото. Исус ни даде пат. Бог сакаш да се помире со нас. Затоа го праќа својот син, Исус Христос да ни, да ни направи пат од небото до земјата и од земјата до небото. За ние по тај пат да стасеме кај Таткото небесно. Да отидеме кај Тато. Човеко се освестил, признал, тато сгреши, признал, на Исус Христос му ги исповедал греовите и тргнал по патот на спасението. И од там далеко си мисли, сега кога ќе додам, ќе му речам, татко, прости ми. А таткото го прикина, вика. Таткото го прикина прекинаво и рече Донесете, донесете, облечете го. Донесете му облека, облечете го. Ставите му прстени. Ставите му прстен. Ставите му обувки, облечете го. Оти. Овај мој син беше мртов, ама оживе. Ние бевме мртви, ама преку Исус Христос, спознавајќи го дека он е патот и животот и вистината, ние сме живи. Ние оживеаме. Ние сме живи, ние имаме живот. Исус вика, јас сум воскресението и живота. Никој не доаѓа при таткото. Јас ви давам живот у полното. Ние викаме, „Дай ни Господу 600 години. Не е тоа фората он да ти даде, он ќе ти даде 100 години. Ама битно е што преку Исус Христос, преку тај пат што ние го знаеме, преку таа вистина, ние имаме живот вечен. таткото вика, и јас толку многу го засака светот на синот. Толку многу го засака светот. И го даде својот син за светот. За секој вика шо, што ќе поверува во него и ќе се покаја, ќе биде спасен. И нема да отиде у пеколо. Затоа вика, овој мој син беше мртв, сега жив. Оти тренал по патот, оти го спознал Исус. Ја и ти, знаеме ли го патот? Ке речеме, знаеме го. Нели, сите како од пушка кречеме, знаеме го пато. Моето прашање дали одеме јас и по тај пат? По тај пат на спасението, дали одеме или само исповедаме и го знаеме патот, знаеме дека ти си патот, вистината и живот, вистината. Дали лажеме или ја збореме вистината? Оти Иисус дојде и кажа, јас дојдов да сведочам за вистината. И кој од вистината го слуша мојот глас, а кој не е од вистината го слуша гласот на лагата. А гласот на лагата го кажува таткото на лагата, а таткото на лагата е гјавола. Кој слушаме ние? Вистината или лагата? Дали лажеме или збореме вистина? Прашам, дали лажам или зборам вистина? Дали одам по патот на Исус или одам по мојот пат? По од некаде да стасам побрзо. Напречат, што вика сравите. Патот, вистината и животот се спознава ако очитаме Новиот Завет. Тука е опишан тај пат. Пат до Голгота. Пат до Воскресение. Пат до нов живот. Добро вечер, тинеджери. Пат до спасение на душата. Па на Бог му е важно да се спасе душата. И сега Господ што вика? Вика, дајте му, вика, облека. Нова облека му дајте. Ние имаме нова облека. Знаете ли го тоа? Преку покаянието и верата во Исус Христос, ние добиваме бели облеки. Преку крвта Негова сме испрани и добиваме бели облеки. Облеки што светот, светост, добиваме светост и ние стануваме чело. Ставиме го вика прстено на прстено на раката. Ние го имаме прстено на царството небесно. Кога се покаяме и кога поверуваме и кога одеме по патот, ние имаме бели облеки, прстен на царството, печат, затоа што ние сме избран род, царство, свештенство, луѓе кои се придобиени од темнина и се донесени на светлина, луѓе кои беа мртви, а сега се живи, живи у Исус Христос живи у Господ. Дај му ги обувки, обичи, обувки му облечето. Ние имаме обувки. Зашо? Да го проповедаме Евангелието. Да го кажуваме што тоа Господ направи за нас. Да го кажуваме патот. И да кажеме, јас бев мртов, ама живе. Јас бев слеп, ама сега гледам. Јас бев загубен, ама сега сум најден. Во тие обувки, у таа бела облека, со гласот, да ги допреме луѓето. Знаете луѓе што? Треба да сванеме дека Исус е реалност. Исус, Господ Исус Христос е реалност. Он е главата, ние сме телото. И таа сила, Него, што го воскресна од мртвите, пошто Он ни е главата, а ние сме телото. И ние имаме таа сила. Славате го тоа дека и ние имаме таа сила. А Бог вика, а он беше докажал со тоа што беше воскреснал со таа сила од мртвите. Бог го докажа. И сега Господ како авторитет, како глава на црквата, како глава на нас тука, ни дава сила и авторитет. Ние треба да ја користиме. А не да сумниме, па дали ја ќе можам да се молам? Па дали ја ќе можам да направам чудо? Ја верувам дека можам, затоа што силата ни е на располагање. Божјата сила. Оти више ние не сме мртви, Ние сме живи у Господ. Ние не сме загубени. Ние сме најдени. Таткото небесен горе се радува. Радува се за нас, оти го славиме Исус Христос. Божиот Син, Господ, Бог. Бог, Исус, даде се за нас. Пролеја крвта за нас. И не даде пат до небото. И кога знаеш, и да умрам, ке живеам, Вика, нема да умрам, ама ќе живеам и ќе ги раскажувам делата Божи. Делата Божи се да се спасе народ. Тоа го Бог, Бог сака. И сака да користиме силата, да се соколеме, да се охрабреме. Затоа, дали сме изгубени или сме најдени? Дали сме мртви или сме живи? Секој сам треба да се пронајде. Светиот Дух е тука, што ќе не преседочи. Исус е тука, пато, што ќе не одведе И таткото ќе се радува, ќе рече, знаете колку голема е радоста горе на небото за една човечка душа која се покаја? Една човечка душа која се покаја, цело небо се радува горе. И ангелите се радуват и слава. Така да, да се охрабриме и да користиме силата. Во името на Исус. Амин.